Салғушур жерден хура білетсем, тәбі херлизір мұғырланашы. Бірі-бірінчен айешін амартмаллабек иртсе гаяшы. Шиліні белле, хурланы белле, візем шачыне кушул Кен Тен мар, васканы белле, візем сивитар юқтарашы. Сиввень, сивгушпа, Чуна хратца, кымыл пытратса пақса илейші. Візем бақныбе, ешіл күріксем пөдемтін жібе үксе вилейші. вазем, шелен ашы, авгаланашы, пушне даяшы. Візен жол жізем сив жүрдітныбек, сапсар заралны вәлдірдедейші. Нүрлі жәржіне вешсе анашы, сиве пыльчықра шырзе вырдашы сәмзір ажапча таптать фізіне. Пәлмеш хый жапла хен Сисмеш, әмірде шидейт кергуне туймаш малашне пуласын кекне. Хурлық пуласа чыри ун сисмеш, хыпса жунаса, чун пәлмеш.